Book 2 52 52 Alışveriş merkezinde Fil metcer Bir alışveriş merkezine gidelim mi? Hel nezhebu ila metcer? Alışveriş yapmam lazım. أريد أن أتسوق Çok şey satın almak istiyorum. أريد شراء أشياء كثيرة Büro malzemeleri ne tarafta? أين هي قرطاسية الكتب؟ Mektup zarfı ve kağıdına ihtiyacım var. Ahtacu ila zurufa rasaila ve avrak. Tükenmez ve keçeli kalemler lazım. Ahtacu ila aklamin caffe ve aklami ta'lim. Mobilyalar nerede? Eynel esas? Bir dolap ve komodine ihtiyacım var. أحتاج إلى دولاب وأدراج Yazı masası ve rafa ihtiyacım var. أحتاج إلى مكتب ورف Oyuncaklar ne tarafta? أين لعب الأطفال؟ Bir bebek ve oyuncak ayıya ihtiyacım var. أحتاج إلى دمية ودب من قماش. Bir futbol topu ve satranç takımına ihtiyacım var. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Aletler ne tarafta? أين الأدوات؟ Bir çekiç ve kerpetene ihtiyacım var. أحتاج إلى مطرقة وكماشة. Bir matkap ve tornavidaya ihtiyacım var. أحتاج إلى ثاقب آلي ومفك. Mücevherat nerede? أين دكان الجواهر والحلي؟ Bir zincir ve bileziğe ihtiyacım var. أحتاج إلى سلسلة وسوار. Bir yüzük ve küpelere ihtiyacım var. أحتاج إلى خاتم وحلق الأذن.